Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Pse qesh? Uh, dëgjoj pak me vështirësi sot Dëgjon me, nejse, dëgjon Kam një problem me veshët Çështje veshësh? Po. E, mirë mëngjesi që të gjithë, është vapa Jeri, është Do është nga kjo është, E kam, e jo, e dëgjove atë mjekun që thoshte dje mm. I nxehti afrikan, thoshte mund t'ju godasi Edhe dëgjimi Nga veshët, e, përdori një ah. folje tjetër, e, po nuk dua ta Nga veshët ta Nga i nxehti afrikan Mirë mëngjes Adi Mirë mëngjes Ç'kemi nga ti Lëre hapur atë Le të shpërthej Le të shpërthej mikrofoni Si je ti Mirë, mirë Ore juve në shpin tuaj Sa veta flini në një krevat Jo, gjithsecili ka krevatin e vet. Okej, okay, jeni kështu domethënë. Vetëm unë e nusja ime flemë dyshe. Jeni ashtu. Nuk i kemi marrë kalamajt në krevat këtë gjë. Okej. Okay. Se ne jemi me një katër vjeçar kështu. Po dje un dje lëshova pe, u largova. E lash, lash bashkëshorten. Flas vajta, ishte ç'ish, tmerr. Tmerr, tmerr, tmerr. Edhe vajta shkova fjeta në një dhomë tjetër, ndeza kondicionerin në orën 3 të mëngjesit. Po kur më del edhe gjumi, mm -hmm. po filloj lexoj ca artikuj kështu, të peshku pa ujë, e ca gjëra, edhe derisa bëra kallkan akull atë nuk nuk mund të flija. Pastaj u shtrira dhe kam fjet kam fjet vetëm më në fund gjeta. qetësi. Po, ata prindër që kanë fëmijët që i kanë mësuar që ti mbajnë në krevat e dinë se çfarë tmerri është. Se është lodhje mm. kështu është. Kështu që Jeri kur të kur të mm. bëhesh nënë andaj këtë janë kështu, atë krevatin mësoj fëmijën mos mos mos e merr në krevat. Mos ta kapërcej krevatin e tij. Nuk shtrihen kështu, të hipën sipër kokës, të zbret nga këmbët, bën Duhet ta gjesh se ku është natën, e kupton? Gjithë ato. Edhe kështu, e jo, por në net si këto, se kondicioneri nuk do ta mbash ndezur. Mm -hmm. Se është meraku që e ke parasysh, mund të ftohesh e ku di unë se çfarë. Pastaj do rrish ta ndezësh, ta fikësh, ta ndezësh, ta fikësh, se bëhet edhe shumë ftohtë dhe është është tmerr të kesh edhe një fëmijë me vete në krevat. Po ne e pësuam, se na pëlqente në fillim. Është e ëmbël kështu, po ma baby, më është baby aty. Baby bëhet një zdap i madh sa të fus shqelm kështu. Them në krevat. Zë të gjithë hapësirën. Ik ore. Po. Ai shikon, janë bër shalet më të gjata se të mia. Që s'i kam pasur të gjata, gjithsesi. Nejse, okay. Mirë, uh, ne do të nisim tani programin, miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit, uh, zyrtarisht edhe për ditën. Ah ne kemi filluar? Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Në orën e parë me Adin mirëmëngjes. Po, se kush e dëgjon emisionin prapë kështu vin të tjerë, vin të tjerë. Emisioni është bër është bër kështu si uh, si autobuz. pak edhe do të jetë për sezonin veror. Mm -hmm. Ca njerëz hypin në një stacion, zbresin, vazhdojnë stacionin tjetër, po shikosh ndryshe është gjendja në një stacion, ndryshe në stacionin tjetër. Etj etj. Nuk e di fare se ku është Holta, meqë ra fjala, nuk nuk keni ndonjë të dhënë për Holtën sot. Kam përshtypjen që do vi pak me vonesë. Do vi pak me vonesë. Okej, okay, se ka filluar e bën kështu, pak me vonesë ka shkuar drejt drejt po orëve të vona. Po ju që jeni me fëmijë të vegjël keni të papritura në mëngjes. Eh. Mm. Eh. Kështu është. Okej, okay, mirë, dëgjojmë pak muzikë? Dëgjojmë. U2, miq të dashur në një ditë që po fillon shumë e nxehtë, shumë e nxehtë. Si ajo e mbrëmshme, fin uh, me Song for Someone. Tani, ora është 7 e 7 minuta pothuajse. Ju jeni me Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1439, puthja ishte jashtëligjshme në Angli për të ndaluar përhapjen e murtajës. Në vitin 1790, është ndërtuar rezidenca e presidentit amerikan apo shtëpia e bardhë. Në vitin 1875, është finalizuar kushtetuta e re franceze. Në vitin 1912, Bradley Fiske fitoi patentën për armën detare i instaluar për të rënë në ujë nga avioni. Në vitin 1918, cari Nikola i dytë i Rusisë, gruaja e tij dhe pesë fëmijët e tyre u ekzekutuan nga bolshevikët. Në vitin 1935, është instaluar për herë të parë në Oklahoma parkimi me xhetona. Në vitin 1945 është testuar bomba e parë atomike me 6 kg pluton në Alamogordo, New Mexico. Në vitin 1963, shërbimi postar i Shteteve të Bashkuara filloi të përdor kodin ZIP. Në vitin 1965, U hap Mont Blanc, tuneli që lidh Francën dhe Italinë. Në vitin 1973, Roger English ndaloi së kërcyeri Twist në La Jolla, Kalifornia, pasi vendosi rekordin 102 orë e 29 minuta. Në vitin 1979, Sadam Hysein zgjidhet president i Irakut. Në vitin 1994, këngëtarët Luciano Pavarotti, Placido Domingo dhe Jose Carreras dhanë një koncert për 56.000 vetë në stadiumin Dodger në Los Angeles dhe u ndoqën në të gjithë botën nëpërmjet televizorit nga një audiencë prej 1.3 miliard njerëz. Në vitin 2004 është hapur për publikun Millennium Park në Chicago.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 në mhm. fakt. Jo, ka një që sepse është është korrik, është është muaj bashkë me gushtin në fakt kur ndodhin zakonisht sipas statistikave të përvitshme më shumë aksidente mm -hmm. sesa mhm. kurr Ka më shumë njerëz në rrugë, ka më shumë njerëz që udhëtojnë, shkojnë drejt plazheve, ka njerëz që zbaviten,, pinë ndonjë çik ë uh, se verë, janë me pushime etj etj etj, por kjo sjell edhe një uh, sigurisht uh, rrezik më më prezent, më të rritur. Normal. Kështu që për të folur pak për këto, për masat, për punën që që bën policia e shtetit edhe ë policia rrugore në veçanti, ata që merren me mbarëvajtjen e trafikut, e gjithë qarkullimit e tjera, ë do të flasim me me zotërinë këtu në studio, që është një shef. Ëm, kështu, po, por nëse ai mm. vendos ta arrestojë Oltën, unë them, unë them që ta ta inkurajojmë, ta ta mirëpresim këtë veprim. Pse jo? Nuk e di. Meqë mm. do të ishte mirë për shaka t'i kishim thurur, t'i kishim bërë një Një rreng të vogël. Një rreng Oltës mm. po. T'i kishim gjetur në një në një mënyrë, kështu që t'i vinte tani. Ose t'i jepte ndonjë gjobë, diçka. Po. Nëse, ehm, um, kjo një, e dyta do të ndodhë në qytetin e Beratit edhe një festival kulturor. Mhm. Mm po pak më vonë ju tregojmë edhe për këtë. Është një mundësi për të shkuar në Berat për të për të kaluar mirë. Se Berati sikur është rregulluar me atë rrugën që është bërë lezetshëm. Po, e bën mm. e bën më të lehtë edhe shëtitorja që është bërë atje poshtë. Etj, etj, etj, por ka një aktivitet kulturor për të cilin do ju informojmë pak më vonë, që po ngjet në be, po ngjet, po ngjet, si do të thoshin në Berat, po ngjet në Berat tani. Ë? Çi, çi. E. Çfarë thotë çi? Çfarë thotë, çfarë thotë çi? Ça po ngjet në Berat? Etj, etj, etj, kështu që do të flasim edhe edhe për atë do flasim, do të flasim për atë. Kështu, këto dhe të tjera në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Muzikë shumë e mirë, po lojërat, kuizet e këto gjërat e tjera nuk diskutohen se janë të përditshme këtu tek ne. Lori. Lori është, po. Lori është në krye të detyrës atje tek uh, pulti i regjisë. Ne kthehemi shumë shpejt, kemi një ndërprerje fare të shkurtër publicitare kur të vijmë mbas publicitetit, do të jetë uh, Giuliano Palma dhe Blue Beaters quhen këta. Kënga është Il Cuore Hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi, këtu bashkë me Jerin, Adin edhe Lorin sot në mëngjes. Mirëmëngjes që të gjithëve. Ah, shikojmë pak edhe se si është parashikimi për motin. Shumë njerëz te kjo dihet pak a shumë, por uh, filloi nxehti i madh. Ne, pra. Dje ka qenë një tmerr i vërtet. Po thon deri të Po thon deri të mm. dielën, mm. është kjo vala afrikane, pastaj do bjerë. Do qëndrojnë në këto normat, sigurisht, po tani korrik është. Pra, normal, ka kohën. Wow. Nuk e di. Dje unë kam ndier kështu si asnjë ditë tjetër kur dola që këtu dhe po se kjo është e përditshme për ne. Ne e bëjmë çdo ditë këtë, jo? Dalim mbas orës 10, lëvizja e këto. Po dje ndihej, ndihej. Ai ishte një vapë mbytëse. Ishte i nxehtë mm. kështu. Nuk e di tani, zagushi apo nuk jo ndonjë gjë, po i nxehtë tamam uh, afrikan siç po i thon këta. Edhe po mendoja për njerëzit në Afrikë, po thosha, a, bravo që. Ka një problem me atë. Ja. Të nxehtin atje, temperatura të larta. Po, atyre s'u bën përshtypje, janë mësuar. Hajde më. Mm. Jeri, cila është shprehja frymëzuese për ditën e sotme? Sot Blendi kam zgjedhur një shprehje nga Aristoteli. Mirë ke bërë. Dhe është kjo. Për të kuptuar se sa na duan miqtë tanë, mjafton t'i trajtojmë keq vetëm një herë. Mm. Edhe pastaj shikojmë se çfarë se çfarë ndodh me ta Se çfarë ngjet mm. Mjafton t'i trajtojmë keq vetëm një herë E kjo do të mjaftonte Vetëm kaq do mjafton Shumë mirë, unë uh, mundohem të keqtrajtoj një, një mikeshë këtu në, në studion tonë Tani ka njerëz që e marrin ndonjëherë seriozisht Ka njerëz që e kuptojnë që është uh, për shkak të një dashurie shumë të madhe e me ty e kam brava e derës Mm. Më falni, po nuk më doli gjumi. O s'ka gjë. A ka pasur ndonjë ka pasur ndonjë problem apo çfarë? Jo, jo, thjesht unë gjumë. Ha. S'më dilte. Ah. Ta rrë të rrë të natën edhe tani në mëngjes kisha nevojë hmm. Po shikoja për një djalë mm. um, Që e ka marrë shumë seriozisht I frymëzuar nga muzika e Taylor Swiftit mm -hmm. Ai uh, ka filluar Të humbasi peshë. Si të humbasi pesh? Të humbasi është quhet Ronnie Brower. Po. Edhe është si t'thuash frymëzim, sepse po bën një një transformim të jashtëzakonshëm, të pabesueshëm. Ëm um, është duke hedhur mbi rreth 200 kg. Është ça ky do të heqi. Më fal, sa kile është? Do që të heqë është shumë i shëndoshë, është shumë i shëndoshë. Do të diku te 260 e ca. Ai um, ai është i frymëzuar nga Taylor Swift dhe në muajin maj ndau uh, këtë udhëtimin e ndau me internetin, udhëtimin e tij për uh, uljen e peshës mm. uh, dhe e, e, e hodhi në internet si thua këtë në mënyrë që të tërhiqte edhe vëmendjen e Taylor Swiftit. Dhe nuk është se Ehm, nuk është se Taylor Swift ka reaguar në ndonjë mënyrë apo në një gjë tjetër, por uh, tani ai uh, është duke tërhequr vëmendjen e njerëzve të tjerë, të cilët e frymëzojnë. Shikoni pak uh, se e kam edhe me me foto këtu. Mhm. Mm Ëm um, ky do që të shkojë në koncert me peshën e tij të re. Dhe wow. Ky i ka lënë 200 kg. I ka lënë, i ka lënë 200 kg. Domethënë se si njeriu mundet që të wow. heqë kaq shumë, kaq shumë, sepse ça i ka ndodhur tani. Mbas rënies në peshë, Olta. Ëm, po. um, ky Po, si tani, ndodh në këtë po, rast? Ka hapur një faqe në GoFundMe, ëm uh, dhe po mundohet mm -hmm. që të heqë këtë lëkurën e tepërt tani. Shikoje si ka 200 kg. Nuk po flasim për shumë vullnet ka pasur tani. 200 kg. Po. Bravo. Dhe tani do që të të heqë këtë lëkurën e tepërt, se i ka normal. Mm -hmm. Kështu që nëse doni që ta ndihmoni, çunin mund të shkoni te GoFundMe page për Roni Braurin, mm -hmm. T'i japim ndonjë lek, se duhet që ka një Po, është një lloj ndërhyrje. Ndërhyrje. Bëhet për të hequr lëkurën, po. po. po. Shumë me shpresë, me shpresë. S'i dihet asnjëherë. Atëherë, është Jess Glynne që këndon Don't Be So Hard On Yourself tani në klubin e mëngjesit kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën edhe një pyetje nga aktualiteti.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 Ëm gati edhe për për anagramën e ditës së sotme. Bëhuni gati për të fituar një dhuratë, kam një anagram të lezetshme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Tani uh, dua që të ndaj mm. këtu me juve diçka deri diku personale nga Olta. Ëm um, sepse Olta është nënë, sigurisht është uh, kolegja jonë këtu e punës, mikeshë e tjerë e tjerë, por është edhe teze. Po, e vërtetë. Është teze. Jam disa herë. Tani ëm um, Olta, si të thrasin uh, Nipçja dhe mbesa. Tezi. Tezi. Tezi. Tezi. Po po po, po e thërrasin Tezi. Nuk di pse, ka këtë me përkëdheli. Për për shkak të maskilinitetit që e karakterizon. Anagrama për ditën e sotme është është habia e shprehur nga këta fëmijë mm. kur kanë parë Oltën se sa fort pi. Oh, po. Sa pinka tezi është wow. anagrama. Imagjino kalamajt. Nuk shkova me të parën. S A P I N K A T E Z I. Sa pinka tezi. Moj Olta sa pinke. Eh, ç'e pyet. Cila do të jetë dhurata Olta? Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Që mund t'i duhet edhe tezit, mbasi ka pirë. Mbasi ka po. pirë duhet, po. e vërtetë. Po më tregonin uh, dje për njerëz që mbërrijnë në urgjencë këtyre ditëve se kanë pirë raki. Se pak është vapë. Mm. Po. Pak dehidratohesh. Indeza, jo. Nga rakia. E tmerrshme, edhe, edhe me raki njerë është po, e tmerrshme Mjekët në spital po u rekomandonin pijanecëve fusni kokën në çezëm Kjo është që duhet bërë E po tani të, të, të shkosh Në këtë lloj vape Në mes të ditës T'ia mësysh me raki E tmerrshme është të, të mos e duash veten fare Po, po. pi një birrë të ftohtë Jo, jo, jo, jo, raki, raki no, lale bo, bo. Raki, sa pinka tezi Më fal po, po. se kështu S-A-P-I-N-K-A T-E-Z-I Sa pinka tezi Kjo është anagrama Që që merruni pak me këta Një kontroll i plotë mjekësor E vështirë duket Mund ta përdorni kontrollin mjekësor për veten tuaj Mund t'ia jepni dikujt. Por mund t'ia jepni dikujt. Që kanë nevojë. Nga familjarët, po. Mm. Mund të jetë dikush nga familjarët që ndoshta ka më tepër nevojë sesa ju për një kontroll mjekësor, kështu që është e transferueshme, është çfarë po them. Dhurata. Tek njëri prej familjarëve po, tuaj. Po, po, 069 20 70 222, për ata që duan të luajnë, 069 20 70 222 jeri është më ke hutuar fare me këtë fjalë. Sa pinka tezi mm -hmm. jeri. Shiko Oltën dhe e gjen. Sot jam fiks. A mund të a mund të bësh si e dehur Olta, mund të bësh si e Deo. Bëj një veprim si e dehur. Të zë lëmza, e shikon paska. Të zë. Se këto i mëson vetëm nga përvoja, nuk mund të po, mësosh po. ndryshe. Pike, pike. Mirë, dua që të bëjmë edhe një pyetje nga aktualiteti. Ëm, uh, aktualiteti ynë Këtu në lajmet e tjera, e tjera, e tjera. Ojej, ojej. Ka ndodhur dje një valë arrestimesh, një valë, një dallgë, mm. duhet të them, arrestimesh në tatim taksat, në tatim taksat. Tam. 15 vetë më duket. 15 vetë të arrestuar në një ditë. Ë, uh, zyrtarë pra. Nuk do ketë më vende në burg. Zyrtarë tatimorë uh, e të taksave në këtë qytet. Në cilin qytet? Në cilin qytet? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Praktikisht u mbyll zyra atje. Po pra. Shkojnë njerëz për shembull që kanë punë me me tatim tash, s'ka njeri thonë janë gjithë në burg. Shkoj bëj një vizitë atje. Sa qesharake duket po. Ëh, bëhet qesharake. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Ora tani 7:40 minuta, fjalën e ka Jerry. Dua t'ju tregoj një histori për një grua 101 vjeçare, e ka emrin Doris Long, jeton në Mbretërinë e Bashkuar. Doris. Por që në moshën 85 vjeçare Blendi ajo uh, ka provuar që të hidhet me parashutë dhe këtë e bën herë pas here. 101 vjeçe. Tani është 101 vjeç dhe ka marrë përsipër të bëjë diçka tjetër, por mm. këtë herë jo për kënaqësinë e saj, por uh, e ka ndërthurur kënaqësinë edhe për bamirësi. Sepse ka vendosur që nëpërmjet litarëve të zbresë nga një kullë 100 metra e lartë, uh, që është kulla Spinnaker, dhe ia ka dalë mbanë që ta zbresi kullën 100 metra dhe këtë e ka bërë të gjithën për bamirësi. Sepse ka vetë çik plaka më. Plaka është 101 vjeç më, e kuptoni apo jo? Është plaka, ajo është bërë pa kapsh. Shi si i ka faqet më. Është në formë të shkëlqyer. Më të kuqe se të mia. Wow, ça foto e bukur. Dhe falë uh, kësaj gjëje që e ka marrë përsipër të bëjë, ka arritur të mbledhë 17000 euro dhe më pas. Rrini, rrini juve. Uh, do t'i japi në një spital uh, për fëmijët që kanë probleme të ndryshme shëndetësore. Kjo më pëlqen shumë tek njerëzit. Është e jashtëzakonshme. Shikoj se këta në në demokracitë e mëdha, në kulturat mm -hmm. perëndimore të vjetra e me traditë e tjera e tjera i kanë shumë të kultivuara këto. Ajo është 101 vjeçe. Hypën është marrë gjithë jetën, domethënë nuk është e re e këtij sporti. Nga sa duket. Meqë është hedhur me parashutë e tjera e tjera mund ta ketë mhm. zhvilluar këtë që që ma do mendja mua që e re. 85 vjeç ka filluar për herë të parë. Jo, ai po që e re, atë po them, kush është kush është e re. I bie pothuajse para 20 vjetëve. Tam. Kështu që ëm Dhe e bën tani sa ngre 70000 euro the. Ishte fondi 17000 euro. 17000 euro mm. për fëmijët. Po. Dikush mund të thotë, "Njëqind e një vjeç, më lër rehat të vdes." Atë, e kupton, e hëngra timen e tjera etj. Mm. Jo, jo, jo. Oh. Mm -mm. Njeriu mund të bëjë gjëra, mund edhe edhe po, po, mund të bëjë gjëra për të tjerët, mm -hmm. se ç'i duhen asaj. Lekët, Ajo e ka shijuar. Sa duash ti tani, ajo është. Madje ka qenë hera e parë që ajo bën një ulje të tillë nëpërmjet litarëve, sepse herët e tjera ka qenë me parashutë mm. apo me mjete të ndryshme fluturuese. Kështu që këtë e ka për herë të parë. Këtë e ka për herë të parë, ka thënë që ishte pak e vështirë, por unë jam ndier shumë mirë sepse nuk kam frikë nga lartësitë, dhe aq më tepër që e kam bërë për një gjë, ë për t'i ardhur në ndihmë fëmijëve të tjerë. Si si tha? Pam. Që të, ha? Pam. Apo diçka e tillë. Se ia fus kot unë. Po përafërsisht, po. S'jam i matematikës, po. Jam i algebrës. Por që është një ndërtesë goxha e lartë. Goxha shumë. Shkëlqyshëm, bravo i qoftë. Edhe një herë emrin e zonjës? Doris uh, Long. Doris Long. Jet uh, Long, Doris Long. Mirë, a, a kemi një përgjigje të saktë për uh, se ku ka ndodhur arrestimi i i zyrtarëve të tatim taksave. Po, ka ndodhur në Shkodër. Në Shkodër, Bravo. në Shkodër Lori. Është Elidona dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Wow. Bravo Elidona. Këtë po lexoja sot në mëngjes është tek ë tek Gazeta Mapo. Mm. Po shumë bëhet fjalë thot për nëntë specialistë të drejtorisë së tatim taksave në Shkodër, të cilët u arrestuan në zyrat e tyre ditën e djeshme. Janë dashur tre furgona për t'i marrë wow. për t'i marrë të gjithë se Jo, është dashur një autobus jo, duhet të thënë se furgoni. Po s'ka autobus policie. Me furgona punohet, kështu që duhet ta vlen një kampusht. Hajde, shkoj, hajde, shkoj, hajde etj etj etj etj etj etj. Mirë, um, ne do të largohemi tani, do të shkojmë uh, dëgjojmë, dëgjojmë uh, se cila është kënga e ditës dhe mbajeni shënim. Kjo është kënga e ditës. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Adin, me Olten edhe me Lorin këtu në klubin e mëngjesit në Klab FM në 104 Edhe në ekranin e, e Klab TV-së Ka filluar kjo moda e, e, e turpërimit të tradhtarëve në Facebook mm. Edhe është bërë kështu Po shikoj një tjetër që që pasqyrohej në, në web. Tani çfarë bëjnë njerëzit? Është nëse e kapin tjetrin apo tjetrën me dikën në shtrat, direkt fotot e direkt fotot në Facebook. Wow. Vërtet? E kam pa tallje. Mm, për shembull, moda më e re. Po kjo është moda më e re. Ky djali për shembull, uh, ka gjetur të dashurën e vet. Mm. Edhe e kemi këto histori nuk ndryshojnë pothuajse fare nga njëra tjetra. Në të vërtetë. Janë gjithmonë uh, pothuajse njësoj. Dhe çfarë gjet është uh, Ky e ka shpjeguar edhe historinë se si i ka ndodhur. Mm -hmm. Thotë um, që isha me të dashurën jashtë dhe ëm um, pati një rast kur ajo donte ta sillte dikën në shtëpi, donte të lidhej me dikën në një klub apo diku. Mm. Ishte dehur, ishte tapë edhe Donte të merrte njërin me vete në shtëpi. Mhm. Mm dhe u zum thot, kështu që un vajta fjeta nga prindërit e mi, ajo vajti në shtëpi. Mhm. Mm Kur u çova në mëngjes, thash të shkoj të pajtohem, e gjeta me shokun e dhomës. Oh. Po. Edhe e zgjova. e zgjova me foto. Kështu që um, edhe të gjitha këto pastaj i hedh në Facebook. Edhe thotë edhe mes të tjerave thotë edhe nëse më shikoni thotë që jam hedhur nga ndonjë urë, Në lajmet e orës 5, po. ta dini sepse e kam bër. Oh, e pastaj shpërthen edhe Facebooku se këto gjithmonë uh, krijojnë këto tërmetet e, e mm. vogla në Facebook. Njëra gjë shkon te tjetra. Ky i nxehur duke lexuar edhe komentet, gjithë që i thonë se janë gjithë misogjen, nuk ja vlen, ajo është kështu, ajo është ashtu, mos bëjnë një gjë. Ja bëri vetë, shiko, një njeri kur merr përsipër të postojë diçka, duhet marrë po. parasysh edhe reagimet. Aq i nxehur është djaloshi në një moment sa që shprehet edhe më thellë, thot, Mm. E di çfarë thotë, nuk duhet t'i kisha zgjuar fare, thotë, duhet t'ia kisha fut me një thik të dyve. Oh, ba, ba. Pa i zgjuar, edhe dhe po bëra gabim tha që përdora telefonin. E ta bënte edhe video dhe pastaj të shënohej po. me heroizmin. Kështu që e ka E tmerrshme. E ka e ka çuar çështjen në në polici. E ka çuar çështjen në polici sepse pastaj kanë filluar me këto kërcënime dhe me këto gjëra të tjera. Mm -hmm. Por uh, nuk e di se çfarë bën, se ky është një brez tjetër, këta janë këta janë 20 vjeçar tani. Dhe këta janë rritur me media sociale, janë për këta është krejt e natyrshme që çdo gjë ta ndash me botën se njeriu ka dhe namuz, or, se nëse ta dreth tjetra, kam përshtypjen unë, nuk është një gjë që ti do ta, ej, ma drodhi gruaja ose ej, ma drodhi e dashura. O, e shiko e kam. Shikoni foton, shiko, po pikërisht pra. Mm. Tani njeriu kam përshtypjen unë do do që të ruaj një lloj intimiteti, qoftë edhe në Po prandaj quhet fatkeqësi në thonjëza, si këto. Jetë private. Po pikërisht pra. Kur tani këta po i përhapin që të gjitha dhe dhe shikon njëri-tjetrin edhe piqet, domethënë rrushi. Ky ka përfunduar në për shkak të kërcënimeve që i ka bërë atij, unë do të vras, unë do të bëj, dhe të gjitha këto të hedhura në Facebook, sikur të ishin uh, biseda të bëra privatisht. Policia është dashur që të ndërhyj për uh, Për të bërë të mundur që të paktën kjo mos të degjenerojë në ndonjë akt dhune, mm -hmm. si në mhm. Shqipëri. Ëh, uh, se në Shqipëri nuk e hedhin në Facebook, po në Shqipëri thjesht S'ka gjë se i nxjerrin lajmet, po. pa i hedhur në Facebook. Bravo. Po. Sa pinka tezi është anagrama për ditën e sotme, sa pinka tezi. S A P I N K A T E Z I. Kujdes, është një anagram. Ëm um, mund të zgjidhet relativisht lehtë, nuk e di nëse ti ia arrite. Jo, të them të vërtetën nuk, nuk, nuk u mora sot. Nuk u mora me të. Mm. S A P I N K A T E Z I. Sa pinka tezi. Në 069 20 70 tezi është Olta në këtë rast. Çfarë e thrasin Oltën? Tezi. Po, po. Sa pinka tezi. 069 20 70 222 është për një kontroll të plot mjekësor në spitalin në amerikan. Në spitalin amerikan. Po. Në spitalin amerikan. Atëre. Çuna dhe goca. Mm. Do bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Prit prit se e di. Prit prit se e di. Dakor. Prit prit se e di quhet uh, kuici. Kur ne ju bëjmë pyetje nga lajmet për të parë nëse i mbani apo jo mend detajet. Mbas uh, shumë debatesh, mbas një lufte të zjarrtë, mm -hmm. fjalësh, mbas protestave dhe dhunës në sheshet e Athinës. Tam. Greqia ka vendosur kështu për planin e ri të masave. Mhm. Mm si ka vendosur? Pro apo kundër? Është pyetja. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja. Le themi që ka qenë shumë shumë e ndezur dje Jo vetëm uh, brenda parlamentit grek Por edhe në rrugët e Athinës e qytete të tjera ka pasur edhe akte dhune, përplasje shumë të fuqishme. Por në fund Athina ka zgjedhur rrugën e saj. Mhm. Mm Pyetja është cilën rrugë ka zgjedhur? Cilën rrugë? Pro planit masave apo kundër? Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit Jason Derulo do të vi tani. Jason, kjo quhet Cheyenne. Klab FM në 104 unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Adin, me Oltën, edhe me Lorin në Klab FM në 104. Ëm, um, atëhere, kemi një fitues për anagramën, po? Më kanë thënë pakistanezi. Pakistanezi është saktë, Pakistan, edhe dihet se kush është pakistanezi. Kush është? Pakistanezi. Aha, okay. Pakistanezi është e saktë. Bravo, i themi Nasit, 572 mbaron numri, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Të lumtë Nasi. Dhe Nasi ti mund ta përdorësh këtë për vete, mund ta përdorësh për uh, dikë tjetër. Është e transferueshme, kontrolli i plotë mjekësor, pakistanezi është e saktë, sa pinka tezi ishte mënyra se si kishim shkruar anagramën. Po shikoj uh, diçka e cila tregon për uh, nëse ju jeni ndër ata, meqë është sezoni i plazhit, mm. që mendoni se uh, nëse ka baktere fekale në ujë, ta, unë thjesht do të rri në rërë, e do bëj banjo dielli. Mhm. Mm Shkencëtarët zbulojnë se më shumë baktere të këtij lloji ka në rërë sesa në ujë. Po. Pra është më mirë të qëndrosh gjithë kohës në ujë sesa në rërë. E kam krejtësisht pa tallje. Po se rëra nuk lahet në fakt, kurse pra, uji lahet, mm. qarkullon. e nuk e di se çfarë është procesi shkencor mbi këtë, por është një studim i cili është botuar në ditarin Environmental Science and Technology mm -hmm. dhe tregon se shkencëtarët e dinin këtë prej një dekade, por tani po bëhet e ditur edhe për gjithë publikun, edhe janë uh, studime të cilat janë kryer nga Universiteti i Hawait uh, në Manoa dhe bakteret në rërë mund të jenë deri në 100 herë më të larta uh. se sa bakteret në ujin e detit. Uh mhm. -huh. Është rëra më e rrezikshme se sa ah, uji. Po. Dhe këto janë baktere të cilat e kanë origjinën qysh nga nga gjithë nga gjithë kafshët gjaknxehta, me me gjak të ngrohtë, që nga shpendët e detit, tek notarët që mund të kenë aksidente, tek uh, një bebelinë e hedhur, domethënë uh, pa kujdes atje, por këto baktere arrijnë që të rrojnë e të shumohen në rërë më mirë se sa në ujë. Kështu që kur shtrihesh edhe, po, po, nga sa duket. Ti ti për ta ditur këtë. Një dhe e dyta që doja që të ndiqni vetëm për një moment këtu edhe me me zë që nga nga kjo këtu. Leonardo Leonardo da Vinci, mm. i njohur për shpikjet e veta, ë uh, kontributet në mekanizma, në pikturë, në skulpturë, në, në, në botanikë, në gjithandej. Mm. Paska pasur edhe në muzikë. Wow. Pothuajse 500 vjet mbas vdekjes, një instrument që quhet viola organizata e shpikur nga Leonardo da Vinci është ndërtuar dhe është vënë në punë për herë të parë. Wow. Ai kishte lënë projektin e kësaj. Mhm. Mm është një duket si piano, tingëllon si violina. Kur i bie ai zotria ka një mhm. tastierë mm -hmm. përpara. Oltën, Lorin edhe dua që të mirëpres në studio dhe komisar Besmir Qibinin, i cili është shefi i komisariatit të policisë rrugore Tiranë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi dhe arsyeja se pse ne të ftuam sot këtu është, është edhe sepse me sezonin veror, më shumë njerëz lëvizin, më ka më shumë trafik në rrugë, ka më shumë festa të mbrëmjeve etj etj etj. Dhe dhe dihet e kemi parë vit mbas viti edhe në edicionet e lajmeve, se sa shumë aksidente ndodhin, sidomos në muajt korrik-gusht, uh, tejkalimet e shpejtësisë, njëra, tjetra, të gjitha këto. Doja të të pyesja, um, çfarë masash merr policia rrugore, ne flasim po. për Tiranën që ti mbulon më tepër këtu, uh, në sezon veror, që janë speciale që ndryshojnë nga, nga po themi një stinë tjetër, e dimrit apo tjetër? Normalisht, komisariati i policisë rrugore, Tiranë, Në bazë të fluksit të lëvizjes, i cili kryesisht gjatë kohës sezonit veror fillon në fundjavë, ka një fluks më të dëndur. Të gjithë forcat i përqendron në në pjesën e e rrugës interurbane kryesore Tiranë Durrës, mm -hmm. e cila ka më tepër fluks. Oraret të cilat përqendrohemi është kryesisht të premteve në mbasdite, të shtunën në mëngjes dhe në mbasdite të shtunën, gjithashtu mm -hmm. dhe në pjesën e ditës së diel në pjesën e mbasdites. Çfarë është çfarë çfarë gjeni juve? Cilat janë shkeljet më të më të shpeshta që që hasen, po themi në në në këtë kohë fundjavë? Në shkeljet variojnë në në për shkak të dinamikës së fluksit të lëvizjes. Kryesisht ne Gjatë këtij orari ose fluksit lëvizjes në fundjavë, kryesisht merremi me lëvizjen lirshëm ose shfuqizimin e semaforëve për të mos pasur një rëndesë trafiku. Mhm. Mm Domethënë po, policia e po. merr vetë në dorë po. e drejton me sy si thua, po. ka më shumë. Po. Mos kemi pengesa më shumë se sa duke ndëshkuar drejtues mjetesh. Mhm. Mm Kryesisht është pjesa e Gjirit të Lalzit ose kthimi nga Durrësi edhe anasjelltas. Që janë janë të ngarkuara. Po për për këto në mbrëmje është është vënë re dhe ka filluar për këtë urime, ka filluar që të të ndihet një lloj prezence e shtuar e policisë në lidhje me njerëzit që pinë për shkakun. Edhe kjo vendosja e tubit, siç mhm. thuhet, kështu, popullorçe, për për të matur nivelin e alkoolit në gjak te drejtuesit e mjetit. Uh, kjo është kthyer në një um, po them makth në thonjza që shpëton jetë njerëzish nga ana tjetër, po ishte ky ishte ky një një plan plan i ri, një plan që u vendos e do të qëndrojë, si është kjo historia? Po normalisht këto janë të sanksionuara, kanë qenë më parë, të përcaktuara edhe në kod rrugor dhe në kodin penal. ku përdorimi i pijes alkoolike është një shkak determinant për shkaktimin e aksidentit me pasoja fatale. Mm -hmm. Dhe si çdo vend tjetër i Evropës, i njëjti lloj programi, as më shumë as më pak, po përdoret, po aplikohet dhe në dhe në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë pasë. Mm -hmm. Kjo nuk është se bëhet shpeshherë, bëhet në aplikohet në në orët e vona të natës, në ato vende ku ka uh, grumbullim njerëzish, lokalet e natës mm -hmm. uh, përqendrohen edhe ushtrohet kontroll uh, në bazë të një testi drager elektronik, që është shumë i shpejt, uh, ku drejtuesit e mjetit testohen dhe dhe ata që që kanë përdorur pije alkoolike ndëshkohen në bazë të kodit rrugor ose kur e kanë kaluar masën që është 0.5 ml për gram, mm -hmm. procedohen penalisht duke u arrestuar. Duke u arrestuar. Dhe këtë doja të pyesja, domethënë personin që është në timon në gjendje të dehur tej masës, niveli alkoolit në gjak është shumë i lartë, uh, arrestohet, merret ah, merret që aty. Po, po, po. Çfarë ndodh me me dikush tjetër duhet marrë makinën për shembull, nëse të gjithë janë të dehur në atë makinë. Çfarë ndodh me këta? Në qoftë se të gjithë personat janë dehur atëherë me një punonjës policie, e bëjmë shoqërimin. Mm -hmm. Në rast kur drejtuesi i mjetit konstatohet në gjendje të dehur, mjeti sekuestrohet automatikisht dhe shoqërohet për në komisariatin përkatës. Okej, okay, domethënë është, po. Tani çfarë sugjerohet? Cila do ishte një këshillë miqësore, po themi? Ëh, Për rastet kur njerëzit kanë një qejf, dalin për një sebeb një ashtu dhe duan të pinë. Cila do ishte zgjidhja? Që ah. edhe edhe të festojnë, po edhe të të mbërrijnë në shtëpi në rregull. Zgjidhja për përdoruesit e pijeve alkoolike, shkak kur janë drejtues mjetesh është që ata të koordinojnë me me personat që me shokët, familjarët, duke ia dhënë mjetin në drejtim një personi që nuk ka përdor pije alkoolike. Mm -hmm. Pjesa tjetër kur nuk kemi mundësi të tillë është të përdorin taksi. Mund të është më mirë, pra dhe po, ti e sugjeron. Përdorin taksi. Lëre makinën atje në parkim. Po. Merr një taksi shkon në shtëpi gjallë dhe shkon e merr nesër. Kjo ka funksionuar. Mhm. Mm nuk është se ka pasur një problem. po të, të vësh re në orët e vona të natës ke një shtim të madh të numrit të taksive. Ëh, mm -hmm, është dhe, më shumë. Dhe një ulje të ndjeshme të aksidenteve rrugore me pasojë fatale. Kemi pas raste në bulevard Dëshmorët e Kombit, kemi pas mbi 4 viktima. Po. Mu në mes Tiranës. I mbaj mend. Karambole të jashtëzakonshëm. Po, Ndërkohë që kemi shumë kohë që nuk po dëgjojmë një aksident mm. të tillë për shkak të të pijeve alkoolike. Ëh, mm -hmm. kjo është e vërtetë, unë s'kam asnjë statistikë, por nga sa kuptohet vetë, domethënë duke parë lajmet, sikur ka një rënie të të këtyre po themi aksidenteve të tmerrshme dëgjoje gjatë natës, dy mm, dy katër makina u, u përplasën bashkë etj etj etj. Ëm um, Dua të të pyes pak, për edhe për imazhin e policisë, edhe marrëdhënien e, e policisë me publikun, se shumë shpesh uh, Këtu tek ne shihet sikur policia del të të kap. Domethënë të të kap, të të gjobisë, të të të të marrë paratë etj etj etj etj. Çfarë çfarë do thoshe ti ndaj kësaj si si si mentalitet? Ka një ka një ndryshim koncepti në perceptimin dhe tonin dhe të publikut. Të paktën sot po të hysh me me semafor të kuq ka një perceptim të të publikut ku të ku të gjykon, madje kemi pas dhe telefonata për semafor të kuq. Në qoftë se më përpara nuk nuk nuk bënte përshtypje hyrja mm -hmm. për semafor të kuq, sot më është një është një shkelje që që bie në sy. Shkelje që bie në sy dhe shkelje e rëndë, mm -hmm. edhe për qytetarët dhe për punonjësit e policisë. Çfarë do të thotë kjo që që kur thua që të kanë marrë marrë merrni telefonata? Ë, pra një një një drejtues tjetër mjeti merr në telefon Po, dhe po. thotë që X Po, po, kemi- targë kaloi. Kemi- Mhm. Gjatë ditës kemi shumë telefonata të tilla. Mhm. Ë, Kjo edhe për shkakun se ka një disiplinim të të semaforit kuq, ka pas një aksion masiv ë pasi semafori i kuq në Tiranë nuk respektohej. Mhm. Ka pas rrugë ku paktën te Unaza e Re, rrugë tjera Laprak, ë që ishin rrugë dytësore. nuk respektohej absolutisht semafori i kuq. Ka konstatime, prapë është për të ardhur keq sepse ka goxha konstatime nga ana jonë. Por ka një një disiplinim të ndjeshëm në në opinionin publik. Edhe vijat e bardha, vë re që mm. ka një lloj sensibilizimi. Jerin kemi ne që Jeri ecën në këmbë, kështu që është kalimtare shumë shpesh. E ndjen Jeri është. Patjetër që po. Domethënë njerëzit kanë filluar që të sensibilizohen edhe në këtë pjesë. Drejtuesit në po, këtë. Po, drejtuesit kuptohet. Normalisht ne kemi nis paralelisht disa plane masash përveç semaforit kuq kemi nis për kaskat mbrojtëse. mhm. të motorave. Kemi nisë për vizat e bardha, për mosrespektimin e vizave të bardha ndaj këmbësorëve. Ka një aksion të vazhdushëm, ka një aksion masiv në të gjithë rrugët e Tiranës, madje edhe me punonjës civilë, të cilët të informojnë punonjësin më tej që konstaton uh, raste të kundravajtjeve të tilla. Ëh, mm -hmm. domethënë ka punonjës të po. policisë që janë civilë që janë të padallushëm domethënë dhe për, për pjesën e vizave të bardha dhe semaforit kuq ne aplikojmë me me punonjës civilë, të cilët na informojnë punonjësin paralel. Ëh. Mm Okej. Okay. Një gjë e mirë. Nëse është njëri vërtet përpara para vijave këtë, mund të jetë mund të jetë mund të jetë oficer i policisë. Po, um, në lidhje me kaskat, domethënë ky ky po. është një aksion që është gjithashtu, pra të gjithë ata që janë mbi motor, qoftë para, qoftë mbrapa, drejtuesi i i mjetit motorik apo apo tjetri, duhet të jenë të pajisur me kaskë. Patjetër. Ëm um, ne uh, gjithashtu edhe për kaskat dhe për ripat e sigurimit se ka një koncept të gabuar për drejtues të mjeteve të cilët marrin leje drejtimi, pajisen me leje drejtimi, janë, domethënë është për të ardhë keq, që dalin në atë gjendje të mjerushme, ku nuk dinë që dhe pasagjeri duhet të mbajë rrip sigurimi, mm -hmm. gjithashtu dhe mm -hmm. pasagjeri i motorit duhet të mbajë kaskë mbrojtëse dhe dhe ndihen të shtangur gjatë këtij konstatimi që ne bëjmë. Mm -hmm. Ne për rastet kur Një drejtues motoçiklete ka një pasagjer dhe nuk ka kaskë mbrojtëse kemi aplikuar deri në zbritjen e tij nga nga motori. Ëh. Mm -hmm. Siç bën çdo vend fqinj i joni, gjithashtu dhe për drejtues të mjeteve, të cilët pasagjerët e tyre nuk kanë rripa sigurimi, ne kemi aplikuar masa administrative me gjobë. Kush gjobitet, për kuriozitet, Kur kur pasagjeri është pa rrip, gjoba i shkon pasagjerit? Jo, i shkon drejtuesit mjetit, drejtuesit mjetit. Mm. Të njëjtit persona janë po të dalësh jashtë shtetit që menjëherë vën rripin e sigurimit dhe edhe pasagjer të njëjtë persona po të dalin shtetin fqinj mm. Mal i Zi menjëherë menjëherë po. vën. Po si e shpjegon? Edhe të njëjtit persona janë që që reagojnë në Shqipëri dhe nuk e vën. Besmir, si e shpjegon këtë? Pse pse në momentin që janë Muriqan vë rripin apo në ku di unë tash, Kapshtica diku tjetër dhe dhe në Shqipëri nuk e vë rripin. Çfarë çfarë domethënë kjo? Ka një koncept të vjetër të mosndëshkimit edhe të ndaj këtyre shkeljeve, por ë uh, duke duke qenë konstant ë uh, të të vazhdueshëm, besoj se do do arrijmë në një mm -hmm. në një ndryshim. Dhe madje një pjesë një pjesë e mirë e drejtuesve të mjeteve mendoj se kanë kanë reflektuar. Jo, unë un nuk e di se çfarë çfarë mendon publiku nëse ka ndonjë koment që vjen me me po, po që vihet re një lloj përmirësimi i i së tërës, i, i vogël, po gjithsesi është është në rrugën e duhur, vihet re një lloj sensibilizimi ndërgjegjësimi pak më i mirë sesa ka pas domethënë çudira, shikoj gjëra më parë. Tash mm. sikur sikur ka rënë kjo kjo fluksi i gjërave që që të habisin. Domethënë që është është kjo ndoshta për shkak të sistemit të pikëve, është mendon ti uh, edhe për shkak të të rritjes së, së gjobave, uh, tani janë janë pesëfishuar, dhjetëfishuar disa nga këto gjoba. Cili është qëndrimi yt mbi këto? Ëh, jo, uh, qëndrimi mbi këto është që objekti i komisariatit të qarkullimit rrugor nuk është shumëfishimi i masave administrative. por është disiplinimi i trafikut rrugor, i qarkullimit normal të mjeteve, drejtuesit e mjeteve, këmbësorët, biçikletat, motorat. ë është rritur konstatimi dhe ka pas në masën e personave të cilët më përpara nuk prekeshin. Ëh. Mm -hmm. kanë qenë persona me, me imunitet, djemtë e biznesmenëve, ë duke nisur që nga politikan, çfarë lloj doktor, mm. çfarë mm. lloj oficer mm. policie, mm -hmm. të cilët janë ndëshkuar të paprekshmit nga policia. Me masa. E kjo, kjo ka qenë një një ë një pjesë e atyre që bënin shkelje të përhershme dhe mm. nuk konstatoheshin. Pra, në qoftë se flasim për ndëshkim të semaforit kuq, këtu ka qenë e përfshirë çfarë lloj shtrese dhe ka bërë një ndryshim radikal. Mm -hmm, mm -hmm. Nuk ka domethënë më kështu çudirash. Madje punonjësit e policisë e quajnë krenari në momentin që konstatojnë një një personazh në thonjëza VIP. Mm -hmm, mm -hmm. Se ka ka ka një gjë domethënë që që ka pasur më parë edhe një lloj kështu që disa njerëz janë mbi ligjin, ose ose edhe në media disa raste për shembull janë publikuar ku ka pas një lloj konfliktimi, po them, midis dikujt që që nuk pranon të ndalohet, edhe pse mund të jetë në shkelje etj etj, domethënë nuk e respekton policinë e shtetit, thotë që edhe këto janë janë reflektuar apo jo, heqje patente, kemi lexuar ca ca episode. Këto këto mendon ti janë janë të mira, domethënë dalja e këtyre në media një lloj Edhe edukimi që thua që tani nuk ka më kështu njerëz që janë mbi mbi policinë rrugore, mbi mbi ligjin, mbi në fund fare ata nuk po respektojnë policinë, po respektojnë thjesht kodin rrugor që është, është njësoj për të gjithë. Mm, besoj që janë shumë të mira. Mm. Madje dalja në media është aq aq ka aq më tepër ndikim se sa ndëshkimi vet nga ana jonë. Mm. Ka pas një një fushatë jo për këta persona, por një konstatim për të gjithë drejtuesit e mjeteve dhe në këtë pjesë kanë rënë edhe këta drejtues mjetesh. E kuptoj. Tani kjo është pyetja e fundit që kam unë. Unë dua që ti dhe nëse ke një mesazh, më the një gjë më përpara, por lidhje me, ta themi edhe këtë, lidhje me patentat. Ky është një po. problem që ju bie juve. Domethënë, po më thoshe që shumë njerëz Ende sot e kësaj dite, 2015, i blejnë patentat, nuk kryejnë autoshkollën sipas rregullave dhe dalin pastaj në rrugë të pastërvitur, të pamësuar me rregullat e qarkullimit, me qoftë edhe me timonin vet, ë dhe bëhen problemi juaj. Pastaj ata janë kurrizin, Patjetër. kurrizin tuaj. Si Patjetër. është kjo puna? Ëm, normal që që bëhen pengesë, ë, bëhen shkak determinant për ë Patjen e aksidenteve me pasoja fatale. Nuk ka një kontroll të rrep. Tashmë është momenti që ne të ndërhyjmë te diku te te ato autoshkolla të cilat pajisin këta drejtues mjetesh, të ndërhyjmë dhe të kemi një bashkëpunim ku programin e kodit rrugor ta aplikojmë dhe në në shkollat nëntëvjeçare, ku shtetet tona fqinje e kanë pas shumë vite më para. Kjo është e përcaktuar dhe në kod rrugor, bashkëpunimi i Ministrisë së Brendshme me Ministrinë e Arsimit, ne kemi pas disa programe të vazhdueshme nëpër shkolla. Mm. I kemi aplikuar me nxënës dhe nxënësit janë më të mosha e vogël është më më e prirur për t'i për t'i kapur si reflekse. këto këto shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor ose respektimet e tabelave të kodit. Mund të ishte kjo një lëndë gjimnazi për shkak ose mësimi i makinës, nuk mund të ishte një një lëndë gjimnazi ta mësosh makinën. Mm. Del në jetë 18 vjeç në fund të asaj ti je edhe i mm. pajisur me minimalisht mënyra se si duhet të ecim në rrugë, duke përfshirë tu këmbësorin duke përfshirë drejtuesin e biçikletës, mm. motoçikletës dhe mjetit, ishin do ishin shumë të rëndësishme. Dhe do do përbënin një një ndryshim thelbësor ë për shkak të aksidenteve rrugore. Po të vihet re gjatë statistikave që ne kemi analizuar, ë shumica e aksidenteve ka qenë mjet me këmbësor. Mm -hmm. ë dhe në Në një përqindje të lartë të tyre, shkak kanë qenë dhe këmbësorët. Po. Kalimi i autostradës në këmbë mm. shumë është tmerr i vërtetë. Është diçka që është e pashmangshme, ka të bëjë me kulturën e këmbësorëve. Kjo lloj shkelje. Kështu që mendoj që ka ardhur koha të ketë masa të rrepta te pjesa e, e dhënies së lejes së drejtimit, si gjithashtu dhe te edukimi Ministria e Arsimit duhet të aplikojë sa më shpejt mm -hmm. lëndë mësimore kodin rrugor. Mhm. Mm Kështu që është një plan i së ardhmes. Patjetër. Jo, ka qenë paktën ka rreth 2 vite që që ne aplikojmë me Ministrinë e Arsimit. Ëh, mm -hmm. uh, më shumë e iniciuar nga ana jonë, uh, duke u përfshirë nëpër shkolla nëntëvjeçare dhe nëpër gjimnaze. Ëh, me programe të veçanta, duke i marrë ata bashkërisht dhe në, në akse rrugore, në vizat e bardha, I kemi po. parë sa të rinj që po. rrin për në për topë. Ka ka qenë goxha bashkëpunuese edhe me me studentë, të cilët kanë qenë bashkëpunues. Mendoj që do në të ardhmen do jetë do jetë akoma më tepër, por duhet përfshirë edhe në program mësimor. Ti në kurrikul po. Shumë mirë. Ë tani do a do ndërhysh ti që ta rrisësh pak limitin e shpejtësisë tek tek te 60 kilometra te te Qafë Kashari. Edhe së shpejti si si rrugë prap do ketë ndryshime, kështu që mhm. besoj nuk do ketë ndonjë problem. Ka një tender për zgjerim apo jo? Patjetër, po. patjetër do ketë. Që nuk do jetë gjithmonë gjashtë. Ka një ndryshim. Okej, gëzim. Për shumë nga për shumë nga të gjithë ta për gjë. Unë dua të të falënderoj shumë që more kohën tënde sot për të për qenë këtu me ne. Besmir Çibini miq të dashur është komisar, shef i Komisariatit të Policisë Rrugore për Tiranën. Faleminderit. Faleminderit. Do të kthehemi mbas pak tani të dëgjojmë muzikë nga Meghan Trainor, John Legend është Like I'm Gonna Lose You. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Pjepri është një nga frutat më të mira për t'u konsumuar gjatë sezonit të verës. Pjepri nuk është vetëm i shijshëm, por edhe i pasur me vlera të cilat favorizojnë mirëqenien, që ju ndihmon në ndjekjen e një ushqyerjeje të drejtë. Pjepri është i pasur me ujë. Ai ndihmon në mënyrë domethënëse hidratimin e organizmit tuaj, sidomos në verë, kur temperaturat janë tepër të larta. Ju mund të përzieni një tas kos pa yndyrë me një pjesë pjepri për një mini vakt të shëndetshëm me pak kalori, i cili ju ndihmon të mbani gjendjen e duhur të hidratimit, Ndër të tjera, kjo përzierje është pastruese për organizmin. Vitamin A për të parandaluar radikalet e lira. Pjepri është i pasur me vitamina A dhe veçanërisht me beta-karoten, të cilat ndihmojnë në parandalimin e formimit të radikaleve të lira, të cilat çojnë në plakjen e qelizave dhe në shfaqjen e çarjeve në lëkurë. Vitamina B kundër urisë nervore. Pjepri është i pasur edhe me vitamina B, e duhura për të hequr urinë nervore dhe për të përmirësuar humorin në përgjithësi. Vitamina B mund të përmirësojë edhe shikimin dhe ndihmon në riforcimin e kockave dhe të dhëmbëve. Pjepri është freskues dhe diuretik. Pjepri është një nga ushqimet më të preferuara në verë. Ai është shumë freskues dhe ka vlera diuretike, pastruese dhe laksative. Gjithashtu përmirëson qarkullimin e gjakut dhe eliminon kolesterolin, ndërsa ul dhe trigliceridet. I duhuri për të luftuar të nxehtin dhe dehidratimin. Nuk duhet harruar se pjepri është i pasur edhe me kalcium, fosfor, magnez dhe potasium. Pikërisht për këtë bëhet një shtesë e natyrshme për të rikuperuar forcat, sidomos kur bën shumë nxehtë. Është antistres. Pjepri është një ushqim që lufton stresin. Një studim i kryer në Itali ia atribuon këtë veti antioksidantit të njohur si superoksid dismutasi, i cili gjendet në këtë frut. Ai është një enzim që transformon substancat e rrezikshme për organizmin. Shëron plagët. Vitamina C, e cila gjendet tek pjepri, kryen një funksion të rëndësishëm në formimin e kolagjenit, duke ndikuar në shërimin e plagëve në lëkurë.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 Veç veç për parkim. Domethënë uh... edhe parkimi ishte Ka ardhur koha domethënë për gjë. Si thosh? Ta provosh një herë. Uh, ju njoftoj ja, policë të dashur që smartin tim mos ta prekni. Është shumë e rregullt, është shumë e rregullt, është model. Uh, madje është kandidate për një publicitet ndoshta. Po. T'i tregoj se si Gati eh, jam, se si s'merret gjoba. Okej, okay, mirë, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, ju lutem, eh, sepse ka qenë interesante. Në fakt ne flasim pak më gjatë, pak më pak më vonë për këtë, por mbasi të kemi kthyer edhe përgjigjen e, e kësaj pyetjeje. Urdhëro? Zërin e kemi dëgjuar sot apo jo? Zërin se jo, s'e kemi dëgjuar sot, se s'na ka s'na ka mm. ardhur akoma. Po e dëgjojmë edhe zërin. Po fillimisht pyetje nga aktualiteti. Atëherë. Ky i sapo mandatuar Ky i sapo zgjedhur vendor mm -hmm. ka marrë Facebookun dje ku ka kërkuar nga populli që të shprehë se çfarë do jenë tre gjërat e para që duan që të bëjnë. mm -hmm. në qytet. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Nuk është tamam drejtim me komisione, por është, domethënë, mbledhje idesh, mbledhje idesh. Çfarë tre gjëra doni ju që të bëj unë për qytetin? Mm -hmm. Është, domethënë për qytetin. Është thirrja, është një thirrje e hapur. Ça do doje ti Olta për shembull që të bëj për qytetin? Për qytetin. Po kush e ka bërë këtë thirrje, po? Po. Dhe për cilin qytet? Them tani. Janë tërë gropa. Mos na i thash se dëgjojnë njerëzit. Okej, okay, mirë. Ëm um, Kjo është pyetja për juve, vrap. Kush ka kërkuar? Kush ka kërkuar përmes Facebookut ide? Tash i është puna, ore çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Mirë që erdhëm këtu, po çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë? Tani çfarë do bëjmë? Domethënë është pyetja. 069 20 70 222 për t'iu përgjigjur asaj. Do të jap një shembull të drejtësisë. Mm. Nëse mund ta mund ta quajmë kështu. Gjykata gjermane është bërë është bërë shembull kësaj rradhe. Ëm um, një zotëri i cili është 94 vjeç, mm -hmm. quhet Oscar Groening, një gjerman, është bërë i dënuari i fundit i gjykatës gjermane ë uh, për kontributin e tij në kampin e përqendrimit në Auschwitz. Mm -hmm. Ku 300.000 hebrenj humbën jetën. Në ato vite të luftës dytë botërore. 94 vjeç, është dënuar me 4 vjet burg. Ca njerëz do thoshin, po, është 94 vjeç more. Kur të jetë 98, jalla të dali. Me sjellje të mirë. Nuk e dihet. Po. Ëh, po. uh, sepse drejtësia, sado e vonuar, nuk duhet mungojë asnjëherë. Ëh, mm -hmm. uh, Oscar Groening nuk ishte ndonjë nazist nga këta që therin e presin e tjera e tjera. Ky mbante inventarin, domethënë kishte gjithë ata regjistrat ku futeshin të burgosurit, mm. kishte një punë zyre atje dhe inventarizonte sendet që ata kishin me vete kur mbërrinin në kampin e përqendrimit. Çfarë mm -hmm. kishin gjithë ata me vete? Nuk ishte i përfshirë në, po themi, dhunën në, e, në këto gjërat e tjera. Mm -hmm. Por, kontributi i ti, argumenton gjykata, në mbarëvajtjen e kampit të vdekjes, është i mjaftueshëm. Për të dënuar. Ai ishte aty, ishte pjesë e mhm. atij mm -hmm. sistemi, ndihmonte që ai sistem të vazhdonte dhe kaq vjet më vonë, sa u bënë? Mbi po shkon 70 mhm. vjet? Tani, po, gati. Kaq vjet më vonë, uh, Oscar Groening shkon në burg, 94 vjeç, 4 vjet burg e ka dënuar gjykata uh, për kontributin e tij si një zyrtar burokrat i kampit të Auschwitz-it atje në Gjermani. shembull për uh, gjykatat tona. Ka mm. Eh, gjykatat tona, nëse janë për të ja. Shumë vite vite larg. Futa kot, ia futa kot. Ke shumë të drejtë. Okej, okay, mirë, ëm, um, atëherë dëgjojmë pakëz zërin e përgjumur për ditën e sotme, pak më vonë, por megjithatë më mirë vonë sesa kurrë në Club FM në 100.4, dëgjojmë se kush është personazhi i përgjumur për sot. Punë është që të punosh shofer kamioni, të punosh polic trafiku në diellin dhe ti me kondicioner brenda i revoltuar që hap xhamin se të ndalon ai burri, ajo është quhet punë. Hmm. S'mora vesh gjë me thënë drejtën. As unë. Se çfarë po thot? Dhe as se kush po e thot. Po e, e dëgjojmë edhe një herë për për kënaqësinë e publikut. punë është, po thot zotëria, kur rri në diell atje siç rri një oficer policie mm -hmm. në zhegun e korrikut. Kurse ti që je brenda në makinë me kondicioner, bezdisesh që do ulësh xhamin. Po kush e ka thënë? Adi e di dhe nuk jep asnjë lloj Asnjë lloj ndihme Asnjë shenjë Asnjë shenjë është pak karizmatik si tip është pak karizmatik Po mm -hmm. E ke në kuptimin e drejtpërdrejtë uh, Apo për po e thua kështu Është televiziv si tip është televiziv Po, po. Mm -hmm. Po elementi kryesor i kësaj loje është që ti të arrish gjesh nuancën e zërit. Mm -hmm. Ta njohësh përmes përmes zërit, ne prandaj e dëgjojmë atë. Po, dhe duhet thënë që Ti thua lexoj unë atë ç'ka thënë ai, edhe e themi kush e ka thënë këtë. Të gjithë mesazhet që më vijnë janë Erion Veliaj. Erion Veliaj është e ja. saktë. Në lidhje, jo jo me këtë, jo me këtë, është e saktë për pyetjen që bëra unë. Është prit prit se e di. Ka dalë në Facebook dhe ka kërkuar cilat janë tre gjërat që që do bëjmë të okay, parat në Tiranë. Okej, sërë Lorenz Vangeli. Aleko fiton dy bileta për në Cineplex. Kjo është për pyetin time nga prit prit se e di. Mm -hmm. Olta. Wow. Okej. Okay. Do shtrohet edhe poshtë pallatit tim do. Po patjetër do shtrohet poshtë pallatit tim. Patjetër Olta, bëj një kërkesë. Do ta shtrojmë kështu me raki e me mish. Kjo ishte për jo. uh, Ja një sekondë që Erion Veliaj. Nuk pihet. Ja ku është Erion Veliaj në Facebook. Erion Veliaj në Facebook, mm -hmm. që thotë. Edhe pak ditë gjersa të ndodhë kalimi i stafetës në bashkinë e Tiranës nga KQZ-ja. Përveshim mangët për të nisur ndryshimin e shumë kërkuar në qytetin tonë. Tirana ka nevojë për më shumë punë, punë, punë. Na tregoni pra, cilat janë tre gjërat që sipas jush kanë nevojë për ndërhyrje urgjente në Tiranë? Unë ja thash të miat. Thojani dhe ju tuajt. Po pra, ti e kupton më, ti e ke kështu. Po ne po bëjmë ç'është e mundur që të realizojmë dëshirat e tua. Jeri, jeri për të për për po, për për të bërë një Faleminderit. Thjesht uh, për të ngritur moralin më shumë Oltës. Po, Solidarizohem me Oltën. Ti Olta, cila më fal, ti jeri, cilat tre gjëra do të rekomandoje? Do i mhm. rekomandoje kryetarit të ri të Bashkisë Tiranës që Të ishin tre gjëra të pra, para që bënaj. T'i realizojnë tre gjërat e Oltës. Veç atyre të Oltës, se Po për mua do ishte shumë e rëndësishme të kishte më shumë gjelbërim në në qytetin e Tiranës, mm -hmm. sepse ka humbur gjithë gjelbërimi i mundshëm. Si mund të realizohet kjo Jeri? Po, duhet vrarë pak mendje për këtë Olta, me dëshirën e mirë. Një vend çdo gjë. Mbi tarraca? uh, jashtë vijës verdhë, ku zhvillohet qyteti. Tirana ka nevojë të ndahet një nga nga kjo mendësia ku gjithçka ndërtohet ose tek parku i liqenit ose në bulevardin Dëshmorët e Kombit të vjetrin. Mm. Ktu ku gjithçka ngjishet e ngjishet e ngjishet e ngjishet sa s'ka më frymëmarrje fare. E vërtet. Qyteti duhet të rritet, zgjerohet, të hapi kantiere andej nga shtrohet bulevardi i ri ku të bëhen lagje me trotuar, me me gjitha ato gjërat, bësh qendra që edhe njerëzit vijnë dhe i banojnë. Ti ke sa janë mijëra apartamentet mm. pa shitura në Tiranë. Mm. Nuk ka as sens ekonomik, as logjik, përveç se pastrim parash, fshehje të parave drogës, prostitucionit, edhe gjërave të tjera, nuk ka pse të ndërtohet më në Tiranë.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 Mm -hmm. Mund të shkoni pastaj tek sfidapepsi.com dhe të regjistroni kodin tuaj. Edhe fitoni për çdo kod pikë të ndryshme. Mund të fitoni 1 pikë, mund të fitoni 5 pikë, nga 1 deri në 5 pra. Ë uh, pikë dhe për çdo herë që ti fut një kod tjetër, fiton pikë të ndryshme. Dhe këto pikë mblidhen automatikisht mm -hmm. aq kohë sa ti qëndron me të njëjtin emër, ë uh, dhe këto pikë të mundësojnë fitimin e dhuratave që janë uh, Top Pepsi, çanta shkolle, karige plazhi, bluza Pepsi, tavël dhe biçikletë. Tavël, tavël, ah, shesh besh tavël, po. Dhe, dhe Shorti do të jetë, domethënë, ata që mbledhin më shumë pikë deri në 31 gusht do të kenë mundësinë ata me më shumë pikë, nuk ka short. Pesë të parët. Pesë të parët, pra, për të shkuar çift në Romë. Pesë veta shkojnë çift, pra 10 veta do të shkojnë në një udhëtim në Romë nga Pepsi, kortezi e Pepsit, mm -hmm. për ata mhm. që kanë më shumë pikë. Okej, okay, do të luajmë tani Sharadio në klubin e mëngjesit gocat kanë kërkuar me ngulm që ne ta bëjmë uh, Sharadio. Si çdo ditë tjetër. Para se të shkojmë te Sharadio, më falni një moment. Mm. Mund të mm. shikojmë në lidhje me këtë um, me zërin, zërin e përgjumur për sot. Po po, më kanë thënë Saimir Tahiri. E pasaktë. Jo. Nard Ndoka. E pasaktë. Maks Velo. E pasaktë. Lulzim Basha. Jo. Saktë. Edi Rama. Jo. Lorenc Vangjeli. Jo. Saktë. Kaq. Po Adi ka thënë uh, që është Karizmatik. Po të gjithë këto në në brendësi e kanë. E kanë, po, të gjithë janë meshkuj, po. Ëm, por, por, por është është në fakt unë bie dakord me atë. Karizmatik, shumë njerëz, shumë njerëz e e pëlqejnë shumë. Ka njerëz që mendojnë ua ngre nervat ky person. Vërtet? Po, sepse sepse kur ja është në transmetim ky, mm në televizion. Tam. Se ky është një figurë televizive, kur është në transmetim ky, pasionet është shumë euforik si natyrë. Ai po, por edhe pasionet e atyre që janë në shikim pra, janë janë shumë të ngritura. Mhm. Kështu mm. që varet ato gjëra që ai thotë ndonjëherë mund të të nxehin sepse ti je duke përjetuar momente të vështira. Mm. Mendoj që kam ndihmuar. Ke ndihmuar shumë. Okej, okay, dakord. Okej. Okay. Atëherë dëgjojmë edhe një. Në në këtë dritë të re. Punë është që të punosh shofer kamioni, t'punosh polic trafiku në diellin dhe ti me kondicioner brenda i revoltuar që hap xhamin se të ndalon ai burri, kjo është quhet punë. Po, ajo quhet punë. Ajo quhet punë. Kjo puna që bëj unë thotë ai, s'quhet punë. Quhet qejf. Në fakt është. Është qejf. Është në fakt, është në fakt shumë qejf. Okej, okay, mirë. Gati për Sharadio. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Nëse hova pak zëri këtë Sharadio. Okej, atëherë. Ehm, unë dhe Adi do të kërkojmë uh, fjalën që Jeri dhe Olta kanë uh, fshehur, kështu që mhm. um, goca po e nisim me pyetjen e parë, a është një gjë që hahet? Jo. Um, po zgjerohet. Po. po zmadhohet. Wow. Po dëgjova. Ëm um, doja që të të pyesim. Atëherë ju po thoni është profesion. Në një farë mënyre. Në një farë mënyre. Po, sepse duhet të kesh aftësi të veçanta për këtë gjë. Teknikisht duhet të thënë që pa. Po. disa e kanë bërë profesion këtë. Mm. Disa e kanë bërë profesion. Po. Mm, ka të bëjë me artin. Jo, tani Një lloj arti është edhe ky, por po. jo ai arti klasik që mendon ti. Pra është një lloj arti. Në thonjza. Në thonjza një mm. lloj arti. Një lloj arti negativ pra. Negativ është. Negativ, po. negativ. Epitet? Po mund ta përdorësh dhe si epitet. Fillon me me h. Jo, çfarë është h-ja? Hajdut. Je shumë afër. Shumë afër. Adi, kujdes. Pa e thënë, me ça fillon? Me hë, me ndrejta mu? Jo, jo, nuk fillon me hë. Kur thua hajdut, je shumë afër. Një ordiner. një gënjeshtar ordiner që mund të përfundojë duke ju vjedhur parat. Okej, okay, wow, faleminderit goca. Ua gjetëm po ç'e ju me këto. Bravo, ja ashtu kot. Mendime kaq të errta sot mëngjes. Po kështu. Po uh, është bërë një art popullor edhe kjo. Është bërë një art popullor, është mm. vërtet. Po, okay, mirë, faleminderit. Shkojmë uh, shkojmë dhe vijmë në klubin e mëngjesit kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare në këto çaste. Kur të kthehemi do të kemi edhe ca miq këtu në lidhje me një festival, festival. kulturor që po ndodh në qytetin e për herë të dytë. Mijëravjeçar mm. po, të Beratit. Mm. Në 2000 vjet histori që ka 2400 vjet sa ka Berati ç'janë 2 vjet. Po. Kjo është fringo e re. Kthehem pas pak. Klubi i mëngjesit. Who'd have thought that you'd be bad for my health? Now I know. Nëntë e 22 minuta tani në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Sharada e vajzave ishte mashtrues, i mashtrues. Ëh, uh, dhe u morëm vesh, faleminderit uh, Goca për uh, për këtë fjalë të mrekullueshme të gjuhës shqipe. Dhe e ka gjetur Alda fiton Bravo, lule Alda. nga bota e luleve. Bravo. Gjithashtu Çuna dhe Goca është gjetur zëri Ama. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Migena dhe thotë Dritan Shako Hoxha. Bravo, bravo. Po. Bravo, e ka gjetur. Punë është që punosh shofer kamionit, punosh polic trafiku n'diell dhe ti me kondicioner brenda i revoltuar që hap xhamin. Dritan Shako Hoxha. Pra. Ajo është quhet punë. Okej. Okay. Ajo që fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Okej, okay, goca, atëre. Tani do të bëjmë Dhe kënga që sapo ra, më fal, më fal, ishte ishte kënga e ditës. O ishte vërtet. Klara fiton dy bileta për në Cineplex. Kush ishte Klara? Klara. Oh, sa emri i bukur. Pëlqen Klara. Shumë i bukur. Vini më shumë emra gocave Klara, është emër shumë i bukur. Klara. Sikur ka ka humbur nga përdorimi tani. Mm, ka po, pasur po, një mësues. Është emër shqiptar. Muzikë un, emër shqiptar, nuk është emër shqiptar, e para e punës, po, pra, vjen nga. Po, prandaj duhet ta vëmë më shpesh. Itali, po është emri i bukur. Ua, tash. Un përshëndes tezen time Klara. Emra shqiptar dy janë. Olta? Po, po. Po, po. edhe mos ta them tash. Po, po. Edhe Blendi. Po. Atëherë, le të bëjmë kthimin e sharadës tani. Unë dhe Adi kemi menduar një fjalë, duhet që vajzat të gjejnë se cila është fjala jonë. Është send? Ehm. Um, jo. jo. Jo, nuk është send. Është një gjë që hahet. Nuk është send. Mund ta hash. Mund, jo, nuk um, E hoqëm. Nuk është një gjë e gjallë në është një bim. Jo. Jo. Jo. As bim. Po diçka që hahet. Është një gjë që hahet, goca dhe nuk është gjë e gjallë, nuk është është pjesë e një gjëje të gjallë. Aha. Pjesë e një gjëje, është e fortë apo e butë? E e butë, është e butë. E butë. Madje ka një shprehje për këtë. Po nuk do hyjmë te kjo shprehje. Shprehje popullore shqiptare? Shprehje popullore shqiptare, po. Na hëngre z. Bravo Olta. Okej, okay, mirë, po, po. Mario Biondi do të vijë tani, ne do të takojmë disa njerëz nga nga ky event kulturor që është duke u përgatitur për të ndodhur në qytetin e mm. Beratit, mm. vetëm pas kësaj kënge, Mario Biondi tani me Love is a Temple. Ora është 9:26 minuta. There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more they see you're not real. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Atëre, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit këtu në valët e Club FM 9:29 minuta në këto momente. Unë dua që të mirëpres në studio Fatjeta Barbullushin, Gjon Guraliumin dhe Elton Katroshin, të cilët uh, vijnë nga uh, organizimi që është duke u përgatitur për uh, ditët e ardhshme në qytetin e Beratit, është një organizim kulturor me muzikë e forma të tjera arti, të cilin ju do të keni mundësinë që ta ndiqni nëse vendosni që ta kaloni bukur dhe shkoni në Berat. Fatjeta do ta nis me ty. Më tregon pak çfarë është, nëse mund të bëjmë një përmbledhje të, të atyre gjërave që do ndodhin në qytetin e Beratit në kuadër të të këtij organizimi. Po, në në në kuadër domethënë është hashtag është unë jam histori, domethënë. Unë jam histori, no, pse? Ëh, sepse duhet promovojmë sa më shumë historinë shqiptare, turizmin, kulturën dhe pjesa jonë përfshihet tek kultura muzikore. Domethënë ne uh, vijmë të përfaqësojmë në formatin jazz muzikën shqiptare mm -hmm. folklorike tradicionale shoqëruar nga bendi Guralumi dhe shpresojmë të jetë të jetë një sukses. Voilà. Po, voilà. Atë pikërisht. Eltoni mund të më thotë ca ca gjëra më shumë për për për mënyrën e organizimit Elton. Ë ti je një klarinetist me profesion, ë klarinetist për për për kë orkestër? Ë për Teatrin e Operës dhe Baletit. Teatrin e Operës dhe Baletit. Pra, çfarë çfarë do të thotë? Klarinetist i muzikës klasike. Shkëlqyeshëm. do të thoja domethënë që Po mirë, meqë të pyes, më fal, se ah, meqë meqë ma ma përmende muzikën klasike. Po në një saze kështu ose në një gjë përmetare, ha? Nëse do. Okay. Jo, absolutisht muzika të gjitha llojet e zhanreve, por problemi është që ne jemi të fiksuar vetëm tek muzika klasike mm -hmm. dhe gjërat e tjera pak a shumë i lëmë pas dore. Por qejf pastaj në rreth miqësi është punë tjetër. Po. Po kryesisht domethënë profesionale Kemi këtë lloj pra, muzike. Pra, klarinetist i muzikës. S'kemi kohë për të tjera. I muzikës klasike. Çfarë do ndodhë në Berat? Ë, uh, është viti i dytë që bëhet Festivali Kulturor i Beratit. Ë, uh, viti i parë ka qenë një sukses vërtet i madh, sepse ka pas dhe shumë pjesëmarrje dhe përveç uh, Guralumi Band, aty do jenë edhe shumë muzikantë nga ë uh, do jetë Flaka Goranci, ë Do jenë një grup austriakësh, një grup flamenkoje që vijnë direkt nga Kanadaja. Mm -hmm. Do ketë një grup uh, entertainer nga Turqia. Domethënë do do ketë goxha, goxha, goxha, goxha, më shumë aktivitete se sa vitin e parë. Ka ka një element jazzi që e përshkon të gjithë të gjithë aktivitetin apo apo jazzi është një komponent dhe ka edhe të tjera. Jazzi është një nga komponentët e mm. e këtij festivali. Normalisht flamenkoja është një rrymë tjetër, mm. por që në bazat e saj, domethënë mund të hasësh diku edhe disa momente. Gjoni mund të flasi më mirë për këtë mm -hmm. historikun e e e kulturës së muzikës. Kurse për sa i përket xhazit, unë ngaqë merrem me muzikë klasike, për mua është eksperienca e parë, me thënë drejtën. Eksperienca e parë po, në xhaz. Në xhaz. Ti do të luash. Dhe me, po, unë do mm. jem klarinetisti i Guralumi Band për mhm. këtë eveniment dhe të them të drejtën ishte ishte një surprizë shumë e bukur, Dhe dhe goxha e vështirë. Ku ku do të zhvillohen këto aktivitete muzikore? Këto akti, aktivitetet do zhvillohen të gjitha në pedonalen e, e qytetit të pra. Beratit. Po, po, poshtë. Do të thënë se krijimi i pedonales ka ka hequr edhe nevojën, po them për të ngjitur deri në për të qenë edhe sa më afër njerëzve. Mm -hmm, Okej, okay, mm -hmm. që edhe njerëzit kush nuk ka mundësi domethënë që kur uh, të shkojë deri në Kala sipër Po nuk ngjitet dot, është më e vështirë, është. Okej, është më e kollajtë. Po, po. Atëherë Gjon, uh, ju vini nga Unë vij nga Tirana, kam lindur në Tiranë, po, po jetoj në Lozan. Në Lozan të Zvicrës. Edhe Fatjeta gjithashtu edhe kjo banon në Lozan. Në Lozan. Unë kam të mbarë nga Lozana, se ne morëm morëm ca lajme të mira nga nga gjykata e arbitrazhit për ndeshjen e Shqipërisë atje. Afër e kam. Po. Ëm, më trego pak, cili është aktiviteti juaj muzikor? Çfarë, normalisht kam që ka viti 2000 që prezantoj në gjithë skenat pothuajse që ka festivalet Montreux, Luxemburg, Bern, e shumë e shumë spektakle të ndryshme ku i thonë. Mm -hmm. Guralumi Band, çfarë çfarë lloj muzike? O, sigurisht janë edhe komp një pjesë janë kompozimet e mia. Mm -hmm. Po në çdo lloj motivi, se unë jam bazuar te motivet shqiptare, se kemi një folklor aq të me Po të bëjmë kujdes, mhm. aty pastaj mund të bëjmë me ndryshime, me harmonizimet aktuale, që me një lloj fryme edhe një, ku i thonë, mm, përkushtimi, mhm. që këto motive mos të qarkullojnë thjesht me një varfëri, ku i thonë harmonike, po mundohemi t'i bëjmë me, ku i thonë me forma, me, ku i thonë me një strukturë që është e domosdoshme që në format e muzikës jazz. Pra ju, pra ju uh, bazoheni, apo merrni si material të parë, motivet, traditën, motivet, motivet e muzikës shqiptare nga gjithë trevat. Dhe pastaj ndërtoni mbi këtë. Mbi këtë, pas mm -hmm. është një krijimtari që mm -hmm. bëhet, mm -hmm. dhe analizat e teorisë të jazzit janë pothuajse ato që të japin mundësinë që ta zhvillosh edhe t'i japësh një formë tjetër aktuale, edhe ta prezantosh me një zhvillim E kuptoj, është është edhe është i kërkuar. Fatjeta, edhe ju bëni bëni një gjë të ngjashme të të kësaj. Po, po. Eh, personalisht me me Guralumin jam integruar më vonë. Mhm. Mm jam shumë e kënaqur me ndihmën e Gjonit, kuptohet, kemi punuar. Ë eh, kemi eh, marrë pjesë vazhdimisht nëpër festivalet e jazzit në Zvicër, sidomos kohët e fundit më tepër. Ë menjëherë mbas festivalit të Beratit do jemi pjesëmarrës në festivalin e Lokarnos. Ë domethënë i cili është internacional të filmit, mm -hmm. aty do prezantojmë po ashtu program shqip, domethënë nga jugu në veri, pjesë interesante, domethënë të dëgjuara, po që nga kompozimet e Gjonit vijnë si të reja. E qartë, domethënë sepse e Gjon, domethënë kjo, kjo ba, si e pret publiku, po flas një publik europian, zviceran, francez, austriak, që, që dëgjojnë jazzin, që kanë një kulturë, Xhazi, unë di janë ca grupe gjermane që që ndërtojnë mbi motive shqiptare, ca ca kuartete, ca janë shumë interesante ata. Sigurisht e, e pëlqen. Mm. Tamam sepse është edhe energjia dhe atmosfera që krijojnë ritmet ku i thonë që the, i thonë janë të kompozume të thyme. Se s'ka të thymë, nuk mm -hmm. thyet ritmi, po është i kompozuar me masa, ku i thonë të me vlerat e ku i thonë. Unë po kërkoja, po kërkoja edhe në për uh, për uh, gjëra që që kanë ndoshta në në internet për për uh, muzikën që të merrja një shije të, të asaj që bën ju. Po, uh, cilat janë datat? Sa do zgjas i gjithë i gjithë eventi në në Berat? Mund të them datat do jenë 23, 24 dhe 25 korrik. 23, 24, 25 korrik. Po, janë 3 ditë. Domethënë 23-shi i bie ditë e Mm, tashti nuk jam shumë i sigurt. Ja një sekondë, se e, kemi teknologjinë që na ndihmon. Është e enjte, pra fillon të enjten. 23, 24, 25 korrik. Pra i bie e enjte, e premte dhe e shtunë. Që do të jetë do të jetë një fundjavë, si thua, po, domethënë fundi i javës. Mhm. Do ketë edhe normalisht edhe mas eventeve që do jenë grupet, gjithmonë në darkë, do jenë disa DJ që do bëjnë mbylljen e këtyre evenimenteve, por pak uh, ndryshim në mm -hmm, të, të mm -hmm. situatës, të, të, të shijes. E kuptoj, që të ketë edhe për të gjithë. Po. Gjon, më si, si do ta vlerësoje uh, mënyrën se si pritet e uh, shijohet uh, e ndiqet muzika jazz, qoftë edhe mbi motive popullore në Europë, në atë publik ku ju jeni më shpesh dhe dhe si ndryshon në Shqipëri nga publiku shqiptar. Nuk shoh ndonjë ndryshim, mm -hmm. sepse ato njerëz që kanë shije të tjera, kanë edhe një lloj koncepti për muzikën jazz, pavarësisht se nuk janë shumë, po nuk e shoh atë ndryshimin midis publikut. Thonë që jazzi është një është një lloj shije që vjen me moshën. Thonë duhet të duhet të. Po ja e kam dëgjuar këtë. Ja nuk e pëlqejnë xhazin kur janë 20 vjeç, e dashurojnë xhazin kur janë 40 vjeç për shembull. Edhe pastaj vazhdojnë ta ashtu. Është vërtet? Domethënë ty të pëlqen shumë xhazi, po? Sigurisht se jesa u lidha me xhazin. Kur u lidha me xhazin? Çfarë moshë kishe? Po. A dhe kur kom qenë këtu pas se me fillu studime, se kom bo një shkollë xhazit, mm -hmm. xhazit aktual në Lozanë, mm -hmm. I kisha ato idetë po mungonte teoria, mungoshin shumë shpjegime ku i thonë profesorat e... Mm Ka një nga... nga, nga... E, e kom pas bo me ato mundësit e mija nëj bugi, bugi që thërrisshin pak mhm. bluze. Mm -hmm, mm -hmm. Po ma, më mrapa nëse e do ta marrësh seriozisht do një investim ku i thonë dhe përkushtim ku i thonë. Mm -hmm. Që të arrish të kuptosh gjithë këtë teorinë dhe atë parë, analizat që bëhen të, në shumë aspekte, të muzikës, të muzikës jazz. Po për ty Fatjeta, si ka qenë? Ë pikërisht për mua erdhi më vonë. Them drejtën sepse Për ne më qesh është, sikur gjeta që. Po, e, e, e gjeta po. veten aty në fillim te te fjalia e parë. Në fakt kam dëgju, edhe adoleshente, po kam qenë më tepër nga popi, rocku. Mm -hmm. Në Zvicër fillova të tërhiqesha më tepër sepse isha edhe e rrethuar ndoshta nga nga muzikantë edhe më më më pëlqeu e ndjeva veten domethënë shpirtërisht të të tërhequr pak nga muzika jazz. Po. Mm -hmm. Është është interiore, domethënë, unë personalisht e kam ndjerë të tillë, domethënë, kam gjet diçka, mm -hmm. dhe um, e kam provu, sepse nuk është kollaj, domethënë, avash, avash jam integru me ndihmën e Gjonit, kuptohet, kemi punu, kemi mm -hmm. bo prova shumë, uh, kurse, uh, veçanërisht, dhe sot uh, kam marrë guximin të, të përfaqësoj, domethënë, këtë, këtë program me me me Guralumin sepse kemi përfaqësu mirë në Zvicër, jemi prit mirë. Cili është roli yt në në band? Këngëtare. Këngëtare. Ja. Po. Pra, ti je vokali, vokali Gjon, vegla jote është? Piano. Piano. Ë fizharmonika. Fizharmonika, po të dyja me me taste, me të. Gjatë Dhe ai ai punon bashkë me mua në Teatrin e Operës, dhe është çelisti i Teatrit të Operës. Po në këtë radhë domethënë do jetë pjesë e domethënë do jetë bas i i i këtij. Do luaj bas. Po absolutisht. Do keni keni keni bas, keni klarinet, keni piano, fizarmonikë, mm. keni vokale. Domethënë bas në kuptimin që ai ai do përdori violonçelin po. normalisht. Okej. Domethënë është diçka, mund të thojë vetëm diçka. Po patjetër. Për mua është Eksperiencë fantastike. Dhe takimi me Gjonin ka qenë një si një bekim për mua, me thënë të drejtën sepse po bëjmë prova dhe sinqerisht është një Çfarë të ka godit kaq fort? Më ka goditur sepse ne un luaj shumë. Po. Ne e kemi pjesë të punës, luajmë shumë, mm. domethënë marrim parte dhe vazhdojmë muzika ndryshon çdo ditë. Mm. Jemi të detyruar ta mm, bëjmë. Mm. Edhe pa edhe me qejf dhe pa qejf. Por me me Gjonin sinqerisht, domethënë që në momentet e para, që nga harmonia, që nga melodia, ndërthurja, gjithçka domethënë e freskët, e re, gjeniale. Gjeniale. Sinqerisht gjeniale. Gjeniale. Dhe e thën nga një, un nuk mund të jem, un s'jam askushi sepse klarinetista ka me shumicë në gjithë botën, por sinqerisht geniale. Okej, okay, mirë, kjo është përshtypja, kjo është përshtypja që është një kompliment i mirë, John. Kur uh, kur ta thotë kështu. Është është uh, nga sa duket se ai po thotë diçka, që un punoj me muzikën, kurse këtu, kështu po e kuptoj un, ky po bën qef me muzikën. A është jazzi uh, rreth rreth kënaqësisë që ti jep është si eksperiencë shpirtërore duket sikur ti e bën këtë sepse e do, nuk e bën sepse duhet apo se paguhesh për ta bërë apo apo njëra tjetra. Xhazi kur lidhesh me xhazin e ke vështirë të lush çdo lloj stili tjetër që të futesh te muzika kupton te rroku se kur lidhesh me xhazin është tjetër stad kupton si si ndryshon nga rroku po themi apo qoftë nga bluzi apo apo diçka po është kupton është më fin zhvillohet edhe është shumë më i komplikuar se ke të bësh me shumë struktura me kupton me cikle që do të gjitha këto kupton në, në gjuhën popullore me të numërosh çdo po, pra, çdo po, pra. cikël. Janë me numërime pra. Ka, ka është kjo cikl, pra. masale krijon atë saktësinë që edhe pa shenja. Mhm. Mm Njerëzit janë precis kur ka ndërhyrje solo apo improvizime që janë Ba, janë gjëra bazuar me ciklet. Mm -hmm. uh, Fatjeta, të bëj një pyetje tjetër. Ta ndryshon xhazi um, jetën? Përveç se mund të ndryshojë shijet muzikore siç Xhoni po thotë që është bëhet e vështirë pastaj për të luajtur muzika të tjera. Po, po uh, vetë si njeri. Mu musti fatjet po. Domethënë duke gjetë veten te xhazi uh, kam filluar të bëhem, domethënë më Më poze, mhm. si ta them, në muzikë, domethënë, kam fillu të pretendoj më tepër. Mhm, po, po, më pretenduese më... Për veten, për gjona më të bukra, kuptohet, sepse Gjoni jep, jep në muzikë, domethënë, të merr me vete. Dhe gjatë kohës që ne kemi bë prova, jemi pregatit, siç e tha edhe Eltoni, ka qënë kënaqësia shumë e madhe, domethënë njëjtën kohë që ne Kemi përfitu goxha nga kjo eksperiencë edhe më tepër edhe na ka motivu në mm. maksimum, mm. sepse xhazi nuk para është në maksimumet e nivelit të dëgjimit. Sigurisht. Po është është është një një shije e zgjedhur, nuk është për gjithë po. Pikërisht edhe publiku mm. është është i zgjedhur, domethënë mm. ka një lloj krenarie unë shoh tek ata që merren me jazz, një krenarie që janë pjesë e këtij e kësaj kulture, kultura xhazi. Krenari modeste, mm. është krenari modeste, shumë shumë, domethënë mm. siç e thashë edhe më përpara shumë e brendshme, mm. emocionale. Po nuk nuk ka flamur që tundet të të jo, s'ka nevojë. Mhm. Domethënë flamuri është është është vepra. Mhm. Do do të marr shembull Gjonin, Gjoni është shumë modest. Mhm. Edhe Flet puna domethënë. Mm -hmm. Flet flet puna. Gjon veç kësaj ka dhe dhe diçka tjetër që që ndodh domethënë rrënjët e tua. Tironse, shqiptare, uh, qenia jote aty jashtë në, në nivel të lartë muzikor, ka këtu edhe një komponent kombëtar. Ka edhe një domethënë po them përpjekje me përhap me me prezantu me paraqit kulturën muzikore shqiptare. Po, këto kanë qenë idetë qynë në fillimet e para kur nisa ato leksionet e para në shkollën e xhazit. Mm -hmm. Më shkonte nëpër mend gjithmonë që do vi Po të nështë a këtë momenti që do t'i marr këto motive në dorë dhe do t'i prezantoj me një këtë në... Publik që... që admiron jazz. Me një zhvillim tjetër dhe që të përhapet edhe pak a shumë edhe motivet shqiptare. Mm -hmm. Ka ka një se motivet shqiptare janë janë variojnë shumë. Se në Gjon në variantin e jazzit, po, janë të shumë me, me Krijojnë variacion, sepse ndryshojnë ritmikat, ndryshojnë modet që quhen, dhe po t'i alternosh të gjitha këto në një strukturë, kur e njef dhe teorinë e jazzit, mm -hmm. dhe të jep mundësi që ta prezantosh me një nivel, kryten me... E shkëlqyer, do të pysja diçka, meqë, meqë muzika shqiptare nuk është e njëjtë në, në veri, në jug, në Shqipërinë e mesme, a ka një uh, zhanër të muzikës shqiptare që, që përshtatet më mirë, me me domethënë me me xhazin ë është është ndoshta ajo e veriut është ajo e Shqipërisë mesme apo apo janë apo të gjitha mm, jugu e ka më tepër mundsinë. Mhm. Mm ti ti po shumë aty. Po jo se edhe Shqipëria mesme nuk. Është. Se po çfarë është nga jugu? Motivet edhe këto ndërtimet e shkallëve që janë orientale, Këto studiohen mm -hmm. është në teorinë e jazzit. Mm -hmm. Si shkallët që, që analiza shkallëve në klasikë, mm -hmm. janë edhe analizat e ndërtimeve të modeve edhe i, i ndigjojmë edhe te motivet tona. E shkëlqyer. Mirë, unë dua t'ju falenderoj shumë, t'ju uroj edhe shumë sukses. Në datat 23, 24, 25 korrik, Pra të enjten, të premten dhe të shtunën në qytetin e Beratit tek pedonalja e re që është bërë buz lumit Osumit atje, mund të gjeni uh, Guralumi Band, gjithë këtë aktivitet të madh kulturor. Faleminderit uh, Fatjeta Barbullushi, Gjon Guralumi dhe Elton Katroshi që Faleminderit juve. Faleminderit juve. Do të shihemi sërish në Berat, në Berat. Sa më shumë. Gjithë atyre që na kanë ndjek Hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ne po ikim juve tani erdhët. Ehm, atëherë, ehm, jemi në fund fare të programit. Mm. Nëse ke një gjë për të thënë Olta thuaje tani ose për gjithmonë mbaje heshtjen tënde. Jo, jo, nuk e mbaj dot. Pra. bisupë një fitues, që është Suela dhe ka thënë gjuhën për sharadën tuaj. Fiton dy bileta për Bravo, bravo. Gjuha pra ishte gjuha. Ti mos e mbaj kondicionerin në fyt. Mbaje në një cep të dhomës. Unë një cep, unë në cep e mbaj, po më bie kondicioneri në fyt. Hajde më. Gjëra që ndodhin. Gjëra që ndodhin. Iku dhe një ditë tjetër këtu në klubin e mëngjesit, mos harroni pra këtë ngjarjen e Beratit, data 23, 24, 25. Po, doja ta lija me këtë moment të fundit. Ndodh për shembull që njeriu sulmohet nga peshkaqeni, por ndodh edhe që njerëzit ta shpëtojnë peshkaqenin. Në njërin prej plazheve në Massachusetts, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një peshkaqen i bardhë, ata që njihen si white sharks, pra, mm -hmm. ka dalë në breg dhe ka pasur vështirësi në marrje fryme. Dhe njerëzit që kanë qenë në plazh I kanë hedhur ujë me kova vazhdimisht dhe kjo e ndihmon peshkaqenin në mënyrë që të të marrë oksigjenin që i nevojitet. Derisa kanë arritur ata njerëzit që janë uh, specialistë të kujdesit për kafshët e për mm. për kafshët e egra, si i thonë fjalës, që e kanë lidhur peshkaqenin për bishti dhe e kanë uh, tërhequr atë pastaj drejt detit. Dhe si përfundim i gjithë kësaj, ka shpëtuar. Dëgjoni që të dyre, pish pish pish pish. Po, po. Mjaft tash. Di sa bezdi e kam, duket vetja si mësues në orë të mësimit. Unë flas këtu. Ne bash në një bankë. Natë për punë. Po, gjithë dëgjojnë me me mijëra veta nëpër makina nëpër kështu. Këta që janë në studio pish pish pish nuk dëgjojnë. Ja, Edhe dëgjojnë ashtu. Këtu të vjen e keqja. Këtu të këtu të vjen e keqja. Nga brenda. Ah, ja, respekt paktën për mua se kam 6 vjet që po. e jam sa këtu. Edhe në 6 vjet. Edhe ti, ha, pra, një çikë kështu tash se kur flet ti unë do të dëgjoj. Por më në fund e do lëm ban. Për çfarë? Për bluzet e atletet e. Po mirë, atletet. Ti ke parë si është garavitur? Ai tha, ai ai disim tha mua. Më tha, më tha, më tha një ditë tha. Merre një kanavacë dhe provoje një herë tha kështu me vaj. E provoj ajo direkt për, për Guggenheim. Në muze hyri. Faleminderit. Ai tha që më çfarë bën ti që më shmerati tha. Ik vëlla. Merr pikturo. Ik vëlla pikturo. Jo, e, kam kohë për të dyja, kështu që ia vlen. Për të dyja rastet. Mirë, mirë. Bravo motër. Ne, ne po e mbyllim këtu. Miq të dashur takohemi sërish nesër në klubin e mëngjesit. The Colors do të vinë me Every Time për uh, këngën e fundit. Orgesa Zaimi është në mikrofon mbas pak me Music Box. Mbani me Club FM, uh, verë të mbarë, pushime të mbarë, asë në Tiranë, si shtanë tini është